بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Əziz qardaşlarım, yenə həmişə olduğu kimi hamınızı Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsiyyət edirəm. Bugün yenə Yusuf aleyhissalamın hekayəsini davam edirik. 41-ci nəticə budur ki, Yusuf əleyhissalam Misir əhlinə qənaət etməyi və beləliklə də iqtisadi böhrandan qurtulmağın yollarını öyrənir. Diqqət edin, Yusuf əleyhissalam onlara 7 ağır il, quraqlıq illəri üz verəcəyini bildirməklə kifayətlənmir. Üstəlik, bu müsibətdən qurtulmağın yollarını da onlara başa salır və deyir, 7 il bacardığınız qədər əkin, bitkinizi isə yeyəcəyiniz az bir miqdar istisna olmaqla sümbüldə saxlayın. 40-cı nəticə budur ki, Yusuf aleyhissalam onlara 7 il bolluq, sonra 7 il quraqlıq olacağını və nəhayət bunun ardınca insanlara bol yağış veriləcəyini və onların çoxlu meyvə şirəsi sıxacaqları ilin gələcəyini bildirir. 7, 7, 14 və 15-ci il yenə bolluq olacağını deyir. Yusuf Aleyhisselam hardan bildi ki, bu 14 ilin ardından yenə bolluq ili gələcək. Bunu Allah ona öyrədir. Belə ki, padişahın yuxuda 8 yox, 7 arıq inək və 7 quru sümbül görməsindən Yusuf Aleyhisselama aydın olur ki, Quraqlıq bu 7 il ərzində olacaq. Hekayənin davamında xəbər verilir ki, padişah dedi, onu yanıma gətirin. Elçi onun yanına gəldikdə Yusuf dedi, ağanın yanına qayıt və soruş gör, əllərini kəsən qadınların məqsədi nə idi? Şübhəsiz ki, Rəbbim onların hiləsini bilir. Padişah qadınlardan soruşdu. Yusufu yoldan çıxartmaqla nə məqsəd güdürdünüz? Onlar dedilər, Allah uzaq eləsin. Biz onun haqqında pis bir şey bilmirik. Onda zadəkan kişinin arvadı dedi, İndi haqq bəlli oldu. Onu mən yoldan çıxartmaq istəyirdim. Həqiqətən də o, doğru danışanlardandır. Bu etiraf ona görədir ki, ərim yanımda olmadıqda ona xəyanət etmədiyimi və Allahın xainlərin hilələrinə yol vermədiyini bilsin. Mən özümə bəraət qazandırmıram. Çünki Rəbbimin rəhm etdiyi kəs istisna olmaqla nəfs adama pis işləri əmr edir. Həqiqətən Rəbbim bağışlayandır, rəhimlidir. Padşah dedi, Yusufu yanıma gətirin. Onu özümə yaxın adam edəcəyim. Onunla söhbət etdikdə sən bu gün yanımızda yüksək məqam sahibi, etibarlı bir adamsan dedi. Bu hekayədən çıxan 43-cü nəticə budur ki, Yusuf Aleyhisselam onlardan ona tam bəraət qazandırmaqlarını və o qadınlardan onun günahsız olduğunu etiraf etmələrini tələb edir. Bu da o deməkdir ki, Əgər insanları xeyrə dəvət edən adamı şərliyiblərsə, hamı ona cinayətkar kimi baxırsa və ictimaiyyət arasına çıxmaq, dəvət meydanına qayıtmaq üçün bəraət qazanmaq lazımdırsa, mütləq o bəraəti tələb etmək lazımdır. Odur ki, Yusuf Aleyhisselam özünün günahsız olduğunu ispat etməyə və şayələrə son qoymağa çalışır. Yusuf Aleyhisselamın üslubu doğrudan da çox gözəl üsuldur. Soruş gör, o qadınların məni ittiham etməkdə məqsədi nə idi, deyir. Padişah onun günahsız olduğunu yəqin etdikdən sonra onu zindandan çıxardır və ona sən bugün yanımızda yüksək məqam sahibi, etibarlı bir adamsan, deyir. Onda Yusuf Aleyhisselam deyir, bu yerin xəzinələrini qorumağı mənə tapşır. Çünki mən qoruyanam, bu işi bilənəm. Yusuf aleyhissalam Misirin iqtisadiyyatını qoruyacağını və o işləri hamadan yaxşı yerinə yetirəcəyini yəqin bilirdi. Çünki bunu ona Rəbbi vəhiy etmişdi. Uca Allah buyurur, Beləliklə, Yusufa yer üzündə hökumranlıq verdik. O istədiyi yerdə qala bilirdi biz istədiyimizə mərhəmətimizi nəsib edirik və yaxşı iş görənlərin mükafatını əsirgəmirik. İman gətirənlər və müttəqi olanlar üçün əlbəttə axirət mükafatı daha xeyirlidir. Bu ayələrdən aydın olur ki, adam özünə zərər vermədən xalqın xeyrinə olan bir işə rəhbərlik etməyi tələb edə bilər. Bu da bu hekayədən çıxan 44-cü nəticədir. Bayaqki ayələrdən çıxan 45-ci nəticə də budur ki, əməli salih insanın niyyəti yaxşı olduğu təqdirdə Allah ona yer üzündə hökmranlıq verər. İmam Şafi rahiməhullahdan soruşurlar ki, müsəlman üçün nə yaxşıdır? İmtihan olunması və imtihana səbr edib savab qazanması, yoxsa vəzifəyə yiyələnib onun sayəsində insanlara yaxşılıq etməsi? Bunlardan hansı daha əvzəldir? İmam Şafii, rahiməhullah, tarixə qızıl hərflərlə yazılmış cavabını verir. O deyir, mümin adam sınağa çəkilmədən hakimiyyət əldə edə bilməz. Vallahi, nəinki Yusuf aleyhissalam, ümumiyyətlə Peyğəmbərlərin hamısı aleyhimussalət vəssələm bu yolu keçmişlər. Allah s.ə.v onların hamısını sınağa çəkmişdir. Yusuf Aleyhisselam həmçinin əvvəlcə quyuya atılmaqla, sonra kölə olaraq satılmaqla və nəhayət zindana salınmaqla sınağa çəkilir. Lakin bu sınaqlardan sonra Allah ona Misir xalqı qarşısında bəraət qazanmağı, padişahın ən yaxın adamlarından biri Misirin xəzinədarı olmağı Sonra öz qardaşlarına vaxtı ilə ona etdikləri pisliyi xatırlatmağı, lakin bununla belə onları əhv edib onlar üçün Rəbbindən bağışlanma diləməyi və nəhayət vaxtı ilə gördüyü yuxunun gerçək olduğunu gördükdə Rəbbinə belə dua etməyi nəsib etmişdir.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 mənim canımı müsəlman kimi al və məni əməli salihlərə qovuşdur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də həmsinin Məkkə dövründə sınağa çəkilmiş. Lakin sonra Mədinə dövründə zəfər qazanmışdır. Bu hekayədən çıxan 46-cı nəticə budur ki, Yusuf aleyhissalama səbr etməyin hər üç növü nəsib olmuşdur. Allahın buyruqlarını yerinə yetirməkdə Qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməkdə və bir də başına gələn müsibətlərdə səbr etmək. 47-ci nəticə budur ki, Yusuf Aleyhisselamın qardaşları Misirə gəlib onun yanına daxil olduqda, Yusuf Aleyhisselam onları tanımış, onlar isə onu tanımamışlar. Sual verilə bilər ki, bu necə ola bilər? Cavabı çox sadədir. Onlar onu quyuya atdıqları zaman O uşaq idi. Aradan uzun illər keçdi. Böyüdükcə onun zahiri görkəmi dəyişdi. Saqqalı bığı çıxdı və bu üzdən də onlar onu tanımadılar. İmam Tabarinin təfsirində rəvat edilir ki, Salman Farisi radiyallahu anh demişdir. Yusuf aleyhissalamın yuxusundan onun yozumuna dək 40 il keçmişdi. 48-ci nəticə Yusuf Aleyhisselamın zəkalı olmasıdır. Belə ki, Yusuf Aleyhisselam qardaşlarının ərzaq yüklərini hazırlayarkən deyir, Ata bir qardaşınızı yanıma gətirin. Məyər görmürsünüz ki, mən ölçüyə tam riayət edirəm və mən qonaqpərvərlərin ən yaxşısıyam. Əgər onu yanıma gətirməsəniz, mənim yanımda sizin üçün bir qab belə ərzaq verilməyəcək özünüz də mənə yaxınlaşmayın. Yusuf Aleyhisselamın bu üslubundan aydın olur ki, o, qardaşlarından hardan gəlmişsiniz, yaxud atanız kimdir, yaxud siz kimsiniz və başqa bu kimi suallar verib, onları şübhələndirməmək üçün onlara belə sual verir. Belə sual verir ki, özləri barədə ona məlumat versinlər. Yusuf Aleyhisselam onların 10 on nəfər olduğunu görür və ana bir qardaşı Binyaminin atasının yanında qaldığını dəyiləşdirmək istəyir. 49-cu nəticə qonağa hörmət etməkdir. Ayədə xəbər verilir ki, Yusuf aleyhissalam qardaşlarına ərzağı artıqlaması ilə verir. Qonaqbərdar olmaq möminin gözəl xislətlərindəndir. Quranda İbrahim aleyhissalamın qonaqpərvərliyi barədə belə xəbər verilir. İbrahimin möhtərəm qonaqlarının əhvalatı sənə gəlib çatdımı? Onlar onun yanına daxil olub, salam olsun sənə dedilər. İbrahim, sizə də salam olsun. Siz yad adamlara oxşayırsınız, dedi. Sonra təşviş içində ailəsinin yanına getdi və kök bir buzov qızardıb gətirdi. Burada möhtərəm qonaqlar dedikdə, insan qiyafətində onun yanına gəlmiş mələklər qəst edilir. Qonağa ehtiram göstərmək xüsusunda həmsinin Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin də ayrıca bir tövsiyəsi vardır. O demişdir: Kim Allaha və axirət gününə iman gətirmişsə, qoy qonağına ehtiram göstərsin. Və nəhayət 50-ci nəticə budur ki, yaxşı məqsədlə mübah bir iş üçün qurğu qurmaq olar. Necə ki, Yusuf aleyhissalam edir. Hekayənin davamında deyilir ki, o öz xidmətçilərinə dedi, onların taxıl əvəzinə ödədikləri mallarını da yüklərini içinə qoyun. Qoyun ki, ailələrinin yanına döndükdə onu başa düşsünlər və ola bilsin ki, qayıtsınlar. Yusuf aleyhissalam belə edir ki, onlar onun ana bir qardaşı Binyamini onun yanına gətirsinlər. Bu möhtəşəm hekayədən çıxan qalan nəticələr barədə inşallah növbəti dərsimizdə danışacağıq. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu an la ilaha illa ent. Əstəğfiruka və ətubu ileyk.